salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je uputio na pravi put. I molim ga te barak u da nam tu uputu poveća da nas učini od onih koji će koristiti islamu i muslimanima sve dok nas e, na tom putu smrt ne zatekne. Zatim mi ćemo nastaviti sa našom knjigom hakikatu šehadete la ilaha ila la, suština svjedočenja da nema Boga osim Allah ili Muhammed, ali se na to slav njegov rob i poslanik. E, tema koju večeras počinjemo je jedna od najvažnijih tema u našem životu. Tema e, koja na kraju krajeva će kad tad čovjeka koji ovu stvar ne treba da shvati, nego da jednostavno zbog svoje neiskrenosti Allah te barke tala će da da on skreni. Jer znak uzvišeni kaže, kad su njihova srca odlučila da skrenu, kaže Allah je skrenuo, tako. Zašto? Zato što su tvoja srce tijelo da skreni. Ja sam prošli put vama govorio, nemojte da vas buni kad vidite čovjek, e, da, ili da se pokušate pravdat vašu devijaciju u akidi, zato što vas je neko pogrešno podučio. Ha, je tako? Gdje tebe može neko pogrešno podučiti nešto u fiku da si, ne kaže pogrešno. Glupo je reći pogrešno, tako, zato što, ovaj, da kaže da pod neku stvar dotični še pogriješio pa ti preneo pogrešno, tako. Ko što sam ja prošle svadbe, handolem je to naopalo sad, rekao stvar koja je neispravna u šeretu, braćo i sestre, i koristim priliku da ovo ispravim, pošto je bilo javno i ja javno ispravljam, ja sam pogriješio, ja sam a, prilikom vjenčanja mlade, kćerke Hande rekao da e, raspuštenica ne treba da ima velija. To je apsolutno pogrešno. To je totalno pogrešno. Ebu Hanife bilježi tu jednu predaju koja je slaba. Znači, raspuštenica mora imat i svaka ona koja se udaje mora imat velija. S tim što je e, jedina razlika između djevice i one koja je raspuštenica jeste da ova ima veće pravo izbora raspuštenica. Tako, u smislu i kad... E, nešto ka, vidi momka, pa joj se svidjeli čovjeka, da kaže ona, babo, ja bi ovo, tako, uzela za čovjeka, ne mogu mi to osporavati, tako. Znači, ponavljam još jednom, ja sam pogriješio to je katastrofalna greška, ona nema veze sa šeretom, fala Allah, uzvišenom. Ja sam zvao Šeha Bilibanija i pojasnijem je stvar, meni je objašnjeno strane drugog daje, Hamdala i on je pogriješio tako. A, e, međutim, kad smo trojica preneli stvar, stvar se već preobrazila da ne treba veli, naprotiv, mora žena da ima velija kad se udaje, to je stav šerijata, Izo je pogrešio i čist tim sebe, od toga hvala Allahu uzvišeno. Tako. Pa je cilj islamske akide, to radimo večeras, ovaj, radimo ciljev, ciljeve islamske akide. Šta akida kod čovjeka treba da proizvede? Tako. Znači sve što proizvede kod tebe, što govoriš, radiš, djeliš, boriš je akida. Sve. To jest, nije ubijstvo ubica akida, nego pokazuje tebi, pokazuje šta je sa tvojom akidom. Čuli ste, znaš, ljudi znaju reći, on je slabi akid, je neispravni akid, tako. E, večera ćemo raditi jednu lijepu meselu, akida, je, tako vi znate, nešto što, je, što se čvrsto veže u nekim rivajitama se govori da je ona, hedef se spominje glagol, da je to kao kad uzmeš strelu pa gađaš direktno u nešto. Tako, ovako prevode ljudi arapski jezik. Tako da se, znači, to je da ciljaš, znači kad se govori cilj islamska akide, da ti uzmeš strelcu i ciljaš time. Tako, u ovom slučaju ovaj hedef, ova strelca, to je akida. I ti sad sa njom ciljaš. Tako, i što ciljaš, to je tvoja akida. To je tvoje ubeđenje. Tako. Pa sufi obožavaju kaburove, obožavaju dobre, obožavaju ljude, obožavaju tako. Kakva je to akida? Jel on nacijio kako treba? Nije. Tako. Ali sam je kriv zato što je zbog svoje neiskrenosti zalutu. Kaže Omer ibn Hatab radijallahu anhu Niko nije kriv tebi za tvoju zabludu osim sam ti. Ovo kaže Omer. Niko nije kriv za tvoju zabludu osim ti. Jer kaže, ti si vlasnik svog srca. No tako? Zato se, braćo moja, ljudi skreću ili šu, radi šubohata ili šehevata. Dakle, radi šubhi, dobije neku šubhu, on kod sebe izgradi neku stvar i onda traži dokaze. Ovako rade novotari. Kad god vam se ovo desi da nešto izgradite i onda tražite dokaz, pali ste u novotariju. No Prvo se traži znanje, pa se onda radi. I onda ne govori se prije nego što se ne nauči. Je tako? Ovo je i kako opasna stvar. I gledajte, braćo moja, ova akida, zašto se, e, ko mi može tačno odgovoriti? Znači, jednostavno je, ali eto, možda niste se susretali s ovim, kad se, ali tačno, znači, kad se nifak čovjeka u pravom smislu riječi razotkriva? Kad? Kad? Do, suđenje, tamo. Oće općenitije nešto. Suđenje. I, I to je... Ima jedna veoma važna stvar. Dobro, možda niste čitali, a evo, podući ćemo se, mišala. Reci. Dobro, ne, ne, kad, kad on, kad prestaje on uh, da krije taj nifak. Nije, nije, nije. Jes to, sve to tačno što ste rekli. I to što ste rekli, sve to tačno. Gledajte, vraću ovaj kad muslimani gube? kad muslimani gube, tad se pojavljuju i to su pravi mu monafici. Jer kad muslimani dobijaju, kad se širi, kad ide, svi tekbiraju ode, ide sve, krije se i on, eto ga tu. Međutim, kad se zakoluta očima, kad strah dolazi i kad smrt se približava, e onda, onda se oni pokazuju. Je tako? Tako kažu učenci. I ovo je dokaz. Oni se tad pokazuju. Jel tako? Jer u rahatlaku i u miru svi žive lijepo. Tad se lahko kriti. Tako sve ide. Međutim, kada počneš gubit, a gubljenje je neminovno, Tako, onaj ko misli, ma, ka, ma šta ima imao kod sebe, ma kakvu superiornu vojsku silu, da neće gubiti, taj je lud. Odgovorno tvrdim, taj je lud. Jer Allah kaže u Kuranu, mi dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima. Od čega? Upravo da se razvrkriju šta? Licemiri. <laughs> lako, lako je kad dobija. U Meku su svi, evo i, nema. U Medini se krili. Znači, da tako, krili vjerovanje, međutim, kad je krenuo strah, kaže uzvišeni, vidiš ih kako kolutaju očima svojim. Je tako? Pa vi vidite, evo danas i kod nas, federalna uprava policije na čelu sa Draganom Lukašem najavljuju, tako? Ovo je nama Allah davno najavljuju, najavljuju uletanje, detaljno pretraživanje svi ovi naših sela, džemata da nađu klice terorizma, Tako? Jel' tako, braću? Jeste. E, šta trebamo mi uraditi? Hoćemo prestati govoriti o džihadu? Tad bi bili prave kukavice. Ne, naprotiv, kad dođu, i žala i nas, ala, ako budemo iskreni učusti, onda ćemo ponovo govoriti tad o meselavu džihada. Jel' tako? <laughs> Zašto? Zato što Allah nama obećao ovu stvar. A oni koji govore o džihadu, kad to sve kruide, lepo sve, oni će sad šutiti. Tako? Koji šalje drugi, a on sjede. Direktan sam ja, ja nisam indirektan. Tako. Pa pogledajte, braćo, cilj ove islamske akide, kaže šejh ovdje, je prvi. Da se učini nijet i namjera da bude iskrena. Da se obožavaš samo Allah, te varke tela. To je njezin cilj. Da to vjerovanje u Allaha odma bude popunjeno namjerom, iskrenom, da to bude samo radi njega. To je broj jedan. Pa onaj, pa ćemo tumači dio po dio. Braćo moja, onaj ko je iskren, je moguće da on zaluta? <laughs> Ne mogu. Iskren prema Allahu, kaže. Je moguće? Ne mogu. Kad zalutaš, šta je s tobom? Evo, sad ćemo dokaz navesti. Allah te bare tada razgovara sa šeitanom I ovo sam vam našao odgovor. Zvao sam a, da je viđenje bilo. Zato što je to svijet gajba. Razgovor između Allaha i šeitana, bilo je, jer to svijet je gajba, nije to ovaj svijet. A to je svijet gajba koji mi, ne znamo, tako. Pa pogledajte, e, da... Ja uzubi lajem šeitanje, ode mi misla. Šta sam rekao prije ovoga, ko se možete... To sam rekao prije toga, prije toga, htio sam nešto važno. Za iskrenost. Je, bar kjela fih. Znači ta iskrenost, da dokaz je tako, je zaka, razgovor između Allaha i šetana. Šta je šetan rekao, pa mu Allah nije rekao da nije to tako. Šta je šetan obećao Allahom? Vidjet će da su zavest sve osim tvoji iskreni. Znači, kad iskreno na tiš, hoćeš li zavutat? E, eh, to je ti, jak ide. Prvo da budeš iskren sa Allahom. Šta znači biti iskren, braćo moja? Ama priznat sve što je kod tebe otruhleži. Priznati najmanju stvar koja se kod tebe nađe, jes tako. To je hlas. Ovo je, mislim, ovo je, što vam zadnje rekao, to je kruna iskrenosti. Da sjedećiš i na svoju štetu makar. To je... To je vrhuna. To je sadrki. To su oni. Jest. to je tako. Međutim, iskren prema Allahu. Ako dođe do tebe dokaz, do za neku stvar u šerijetu. Znači, i to je od šartova tog šehadeta, iskrenost, je tako? Istino ljubivost, da ta iskrenost se sad i pokaže. Jest, ja jesam pošto je u taj šehad iskreno. I kad dođe do mene propis, ja ga prihvatam. To je iskrenost. A ne moj lagat. Jer uh, džemat muslimana, to nije džemat u kome se ljudi ubjeđuju, je tako? Kad vidite razgovor dvojicu ljudi, a tu nema ajta i hadisa, bježite od te halki. Bježite odatle 100.000 km. Zašto? Pa mi nismo umet ubjeđivanja. Ne mogu ja tebe ubijeti da je Allah To nije u mojoj moći. To je u Allahovoj moći bola. No tako? Ne mogu te ubijediti. A što ti nisi ubijeđen, šta ću ti ja? Dokad je jasan. Allah kaže da je on iz nadarša. Tačka. Vjeriš u to? Vjeruj. Gotovo. Šta sad? E oni koji počnu raspravljati, kako je to on iznad iznadarša? Kako se on uzdigu? Gdje se nalazi? Je li ovo bolest? Lesek je misliš, ima se mi ljubasi. Niko nije kao on. On sve čuje sve vidi. Tači kako to. Šta filozofiraš? Međutim, kad je srce bolesno, onda ono priupituje zašto ljudi raspravljaju. I, i odatle su nastali novotarske sekte mnoge. Raspravljaju Allahu. Kako izgleda njegova ruka, pori, Zašto? Zato što nisu nisu ubijeđeni. I ne vjeruju kako treba. Mu otezile. Ne ih da vjeruje. Jer Allah, vjerovanje u Allaha je vjerovanje Allahu. Tako. Allah kaže, ja sam iznad Arša. I kad kaže, kad četvorca govore, Allah čuje šta vi govorite. Tako. On sve zna. I nema ulaženja u kakvoću. I ulazi u kakvoću samo onaj ko ne vjeruje Allahu. Tako. Tako. Allah je dovoljno e, nama sebe opisao. Čitavim Kur'anom. Evo, kaže Ebu Hanife, kad on spominje huđe u šarijatu, govorimo o namjer, namjer iskrenosti, on kaže dovoljno je ljudima što vide mjesec, kišu, vjetar i lišće. Eto, to je. Kod Ebu Hanife je dokaz uspostavljen. No tako? I zaista kad pogleda čovjek, a uzviše kaže, kako oni ne razmisle o sebi, kako ih mi stvaramo. Gledajte ovo. Ti koji si stvoren, da ti je da zaviriš u nebeske sfere. Je tako? Kako izgleda? Ili, zašto je Allah naredio seđdu? Zašto je naredio ženama da se pokriju? Četiri žene, je tako? Počnu na pametovanja. Ovo kod Asaba, braćo moja, ne, ne postoji ova pitanja. Mi vjerujemo. Amen, Rasulubi, vam uzile, je tako? Mi vjerujemo ono što je objavljeno poslaniku i to je, to je akida. Samo zbog iskrenosti nije ta, odma je ta akida koja je kako treba dala, daje svoje plodove. Jer nije ti je, braćo moja, teže je postići nego samo bilo koji djelo. Dvije trećine vjere su inne mal amalu bin ja. Zaista se dijela vremu prema namjerima. I svakom će pripast ono što je na, nanijetio. Je tako? Pa ako hijđru uradiš radi Allaha, to ćeš dobiti. Ali ti uradiš hijđru, ali ta hijđra ne bude radi, nego radi žene. E radi toga ćeš ti dobiti nagradu. Izgubit ćeš hijđru koja nije Allaha radi. Tako je u svakom našem životu. Ovo je cilj islamski akide. Da ti namjeru učini čisto. Zato se samo jednostavno predaš kome? Allah. I ništa ni filozofiraš. Tako su radili ashabi. Allah objavi o sebi, ajete, ja vjerujem. To je njegov govor. Jel tako? Uzvišeni kaže, to su manje jasni ajti, nemojte. Neću. Poslušam. Opet je ovo moje vjerovanje. Vjerovanje je da neću da jedem svinjetinu. Jel tako? Allah zabranio. Zašto je zabranio? Ne zanima me uopšte. Ne zanima me uopšte. Da je Allah naredio da hodamo na glavi, ja bi hodu. Zato što mu vjerujem. Pa tako, ako poslanik Islama kaže operite polni organ nakon mokraće tri puta mokrenja, ja u to vjerujem. Zašto? Ama šta me briga? To nek se bakću oni koji se dan danas bakću doktori, ne ponižavam nauku, je tako, otvori čovjeka i ne klanja. Kaka, u šta ti vjeruješ, bolan? U šta vjeruješ? Gledaj srce, bubrege, gledaj mašine kako funkcioniše. Prerađuje hranu. U šta vjeruješ? Pa ljudima uslijed nedostatka ovog nije taj namjeri. Tako? Oni više vole da uživaju, da opisuju ono što je Allah stvorio. Ribe u moru. Tako? Umjesto da opisuju stvoritelja. Kako opisuju? Onaki kakvim je on sebe opisao i nama predstavio se. On je mudri, veliki, moćni, jaki. Pokazuje silu svoju. Tsunami, zemljotres, kiše, poplave, gromovi. Allahu ekber, kakva je njegova, gledaj koji smo mi, sve nas stvara, utro bi majke naši, gledaj njegove moći. Ali nećemo ulaziti u kakvoću, koja je to moć, zašto? Pa zato što je osjetimo na sebi, Allahu ekber, na sebi je vidiš, moć njegovog stvaranja, kako osjetiš, pa pogledaj sebe. Hajdi ti stvori mušicu, kaže uzvišeni, Izaziva sve, izaziva čovečanstvo. Oni ne mogu ni mušicu stvoriti i kaže uzvišeni u tom ajetu i nešto manje od njih. A sahabi tad samo vjeruju, šta je vriga, šta je manje od njih. Danas nauka kaže da svaka mušca komarac ima na sebi priljepak, krpu koji se od njega ne odvaja. Allah kaže nešto manje od njih. Stvorite. To je njegova mu... E, i nama je ovo dovoljno. Da se divimo, Allahu dželle Jelaluhu u onome što vidimo da je on stvorio. I kažemo opet Allahu ekber. Kad vidiš kompjuter će napravi, opet kažeš Allahu ekber. Vidiš Mercedes, Allahu ekber. Um, um, helikopter, brod, opet Allahu ekber. Zašto? Ne šed. To mujo što si na svaka ti čas mujo što si napravio kompjuter. Jer veličamo Allaha zato što je Allah stvorio i čovjeka i njegov mozak i dao mu i uputio ga da on to pravi. I poučio na Adama nazivima svi stvari. Kaže melecima, da ste vi znali, ako vi znate. Ali mi samo znamo onome čemu se nas tipo podući. Sljedeća e, cilj islamske akide jeste, braćo moja, oslobađanje razuma i misli od haos, haosa koji je prouzrukovan praznoćom srca. Je li tako? I gledajte ovo. Jer onaj ko u, u ovom srcu, svom srcu nema ide, on je u jednog od dva stanja. Prvo stanje ili mu je srce potpuno prazno i u njemu nema ide uopšte. Je tako? Pa takav O takvom se, kad je o pitanju ovakav čovjek, o, taj čovjek je pravi rob materije. Znači u njemu nema akide nikako. Rob materije. O tako? Pa ili drugi, kaže, to je onaj koji srlja i tumara u zabludama, koje kakvi akida i sujevjerja. Znači dvije vrste. Ovaj prvi je totalno. I ovaj drugi isto koji ovaj, samo što on sad tumara. Jel tako? Zato što mu onaj nijet i ona akida koju je, zbog koje on kriv pa je počeo da vjeruje krivo, dovela ga do kaburova, dovela ga u demokratiju, dovela ga da bude tužioc, dovela ga da on tumači da je dobro što je on policajac. Manje će udarat muslimane, jel? Čujete da tako danas filozofiraju? Pa nemoj nikako biti policajac. Zašto? Pa vi ste svi bošnjaci, neće biti nikako policiji. Ko će zavoditi red? Allah. Njegov red na zemlji, tako? I vi vidite koliko danas ljudi zbog nedostatka tija kide lutaju. Obožavaju auta, žene, krave, konje, ljude, pjevače, futbalere. Je tako? Zašto to radi? Zato što je praznoća srca prouzrukovala njihovo djelo. E sad vam što Omer i Bratav kaže. Njihova praznoća srca je rezultat njihovih dijela. On je komadant. Srce je general i ono je naredilo što će raditi. Nisam te ja natjerao da ide ispiti, jesam li? Pa još veću stvar radi, je tako, kaderije, lažu da je Allah sve odredio i, odre, i prisilio i da oni tako to radi, da piju, da kradu, da lažu. Jer to je Allahova odredba. Pa je Omer to fino definicu. Kad je došao jedan pa se tako pravno ukro marno nešto kaže Omer, a odredba? Jec kaže Omer, taman, kaže Omer, sad ćemo ti ruku osjeći Allahovom odredbom, pa se sad smiri. Evo kaj nemoj, pa što se sad ne smiriš Allahovom odredbom? Tako, da ti puknem šamar jedan, složim te. I kažem ja tebi, prije toga razgovaramo, tako? I ti kažeš, sve Allahovom odredba, to što ja pijem, ovo ono, taman. I ja ti puknem šamar iznenada. I kažem ti, nemoj se ljudi. Zašto? To je Allahova odredba. Ja, ja vjerujem da jest, jest. A sad se ti, ne, ne, pa, pa te još jednom. Pa se počneš, pa nemoj se ljudi. Je tako? To je Allahova odredba, tako ti kažeš. Je tako? Međutim, e, kako oni to tumači, to je čisto e, odobravanje svojih grijeha. Je tako? Pa hoće da kažu, ovi koji se pravdaju Allahom odredbom, tako da Allah to odredio, da je Allah njih prisilio tako, ili e, ne dira i pustio je, pa oni sad kradu, lažu, međutim je zaboravili su na jednu drugu stvar. Jes to Allah odredio to što ti kradeš i varaš, ali ti je šerijatom naredio isti taj Allah koga vjeriš da ne piješ, da ne kradeš, Da on ti naredio šerijatom. Kada nam je sve određeno? Ali spustio ti knjigu i objavio je naredio da, da ne kradeš. E šta šta? Sad ne znaš kader, jel da? A moraš u rašto, Allah traži od tebe. A što se praviš budala? <laughs> Jeste satli ovo? Jeste satli ovo? Sljedeća stvar, <clears throat> to je cilj islamske akide, jeste psihološko misa ono rasterećenje, mir i spokoj koje neće remetiti brige u duši, ni prevrtljivost u mislima. To je cilj, još jedan cilj od ove akide. Tako, zašto je to tako, braću moja? Zato što ova akida direktno tebe vezuje sa njezinim stvoriteljem. Sa tvojim stvoriteljem, tako? Ona, i kad te veže, ako je ispravno, kad te veže sa njim, šta kaže Ibn Temije? Šta mi mogu, moji prijatelji? Tako. Moj džennet je kaj prsima. On je tu. Ako me ubio, ako, ako, ako. tak imen tem je jednostavno odgovara šta je akida, tako. I nema tu filozofije. filozofiji. Eli sunet el džemat ne govori puno, tako. Ali mora to biti jezgrovito, tačno, iskreno i onda se svati. Tako, da ne treba, prošli put kad smo govorili o širku, obožavanju horozova, <laughs> svi ste se nasmijali, to je akida. A da to kažeš u Indiji, ljudi bi te ubili ili da kažeš kravu obožavati, kravu, četvrog, sedmero, kurban, to vam bi rekli, ne, ti si lud, kakve su oni akide? Raznovjeri, lude akide, jest, tamar. Znači, psihološko rasterećenje, e, vraća moja, ovo je veoma važno da shvatimo. E, da prsa mu'mina sa ispravnom akidom moraju disati prostrano. Je tako? Bezbrižno. Da nisu vezana ni za čim od dunjalka, nego za stvoritelja tog dunjalka. Je tako? To je cilj te akide. Zato, braćo moja, kada čovjek strahuje od toga šta će jest i pit, to je veoma opasno. To je veoma opasno. Tako, Allah te neće ostati na cjedlu. A s druge strane, kad smo ono prije rekli, kad se munafici razrnaju na iskušenjima, jer uzvišeni kaže, mi ćemo vas dovoditi iskušenje sa strahom, prvo strah spominje. Znači, zato što je strah opasan. Pa glađu, tako, i mjecima, ženama vašim, djecom vašom, sve će ovo biti iskušano. Kako? Zato što ćeš u datom momentu kad te Allah iskuša morat postupiti u skladu sa šerijetom, makar tu bila tvoja mama, brat ili ne znam ko. Ako paneš, paus. Zato, braćo moja, jedno od glavnih obilježja munafika je koje? Neodazivanje na šta? Na, na suđenje. To je prvo njihovo obilježje. Kada vidiš da su pozvani da se odazovu u njegov poslaniku, pa Allah kaže, Vidiš koga? Mu? U nasje, kako se odjednom od tebe okreću? E, ovo odjednom, zapamte, dobro. Kad gledat iznena na čovjek, kaj je pukao, nije, nije on iznena da pukao. Samo pogledaj o kakvom se stanju radi, kakav je hal, je fitna, šta je, kako je, vidit ćeš njegovu reakciju. Je to reakcija, tako, odbrane sebe ili odbrane dina? Zato Allah uzvišeni odma i, i to ovdje ovo je ovaj munafik, ovdje je kufr. Nije nešto, ne, nego kufro koji izvodi iz vjeri. Kada budu pozvani, da im Allah njegov poslanik presudi, vidiš mu munafike kako odjedno, ovo je odjedno, šta to znači? Iznenada! Sad je bahlo, uf, šta je sad ovo? Vidiš kako se od tebe sasvim okreću. Pa onda Allah nastavlja dalje. Kaže, ali ako znaju da je pravda na njihovoj šta strani, onda oni dođu. Evo me, a? ja došu, Allahu ekber ši, svidio kako ši. Jeste, stavićeš kad ti dođeš, a nema ga od nas koji neće ovo doživiti, ili nije doživio, ili, tako, u prsima ona dođe, ma ja bi ga, tako, Ne, ne, odazovi se vani. Jel' tako? Zašto? Šta smo rekli na početku, Dersa? Zavešći sve osim tvoji. Budi iskren. Jesam. Evo me. To je. Šta ja mogu? <laughs> šta je sad problem? Udozvati. Tako, zato sam vam rekao, kako je u Gračanci kod Kalesije brat podigo na nivo ogroman doveo, izabrao da je, dobio pravo da izabere kad je, da džema dođe, svi pobjegu. Što je on pobjegu? Zato što je smatrao da će biti nepravedno. Ne, zato što je znao da pravda nije na njegovoj strani. Znao je on, dobro, zato je nabro. Pobjegu, tako. Ođeš je mi kaži, dalje u ovom ajetu, nije ni jedno ni drugo. Već kaže, kad kaže, da to oni sumnjaju. Je tako? Ili se boje da će se učiniti nepravda, Allah kaže. Je tako? Pa uzviš i kaže, bela, ne, nije ni jedno ni drugo, ne kaže, već oni hoće drugima da čine nepravdu. Kako da čine nepravdu? Pa ne dolaskom na sud. <laughs> ne možeš Allah pobjeći. Ovo su jasni ajeti. Ko su, ko sijalce ove što se gledaju? Allah kaže, onaj ko se ne odazove je munafik. Zašto je munafik? Zato što želi da čini drugima nepravdu. Jer kad dođe na sud, tad se stvar završi i ona je jasna. I onda se obejani, kaže se. A kad ne dođe, ona je uvijek kubajagi mutna. Međutim, Allah ne da da se to muti. Zato naziva odmah kako mu? Munafici. Pa dalje se vidi, malo te dalje ovaj. Kada budu pozvani, da im Allah njima poslani presudi, vidiš mu na Afrike kako se od tebe ok... E, sad gleda ima od tebe. Kako se okreću? Jesam se okrenuo? Šta je sad? I onda kaže, jel sumnjaju? Jel se boje ili strahuju da ima Allah njima poslani neće štetu čin? Kaže Allah, nije ni jedno ni drugo. Nego želi da drugima čini E, ova akida ovo ne dozvoljava. Zato Allah njih naziva munaficima, jer su lagali. Tako. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lažete. Oni kažu vjerujemo. Međutim, kaže im Allah, la, ne, ne, ne, niste vjernici. Ima kaj ljudi koji kažu da vjerujemo Allah njima postanika. Međutim, oni nisu vjernici pravimo, kaže, red, mi uspostavljamo red na zemlji. La tu sidu filar, lažete. Jer vi uspostavljate nered na zemlji. Zašto? Red je da vam sudi Allah i njegov poslanik. To je red. A ne da vi sudite kome paši, kome ne paši. <laughs> Jeste sad to je Zato Allah voli roba koji prizna svoj grijeh njemu pa makar trebao da se ubije. Allah te i dalje voli. Ti si došao da se na tobu izduši kazna. Učinio si zinalog, ubijite me. Allah te voli. Ne voli te kao zinalčara, ali te voli zato što si pravedan i ubijeđen si ideš prema njemu, kaznite me. Tako, e, ovo rešava akida. Neće ona nikada odvoli da pukne veza među tebe i a, Allah. Ne da ona da to pukne. Zašto? Zato što se Allah voli. Zato, <laughs> Zato što se Allah obožava njegovim propisima. Zato što se ova akida usmjeravate prema kome? Prema, prema Allahu. I sve dok si na njoj, na njegovim propisima, ti ideš prema kome? Prema Allahu. Jednom jedinom. Jedna akida prema njemu, jednom jedinom, kroz jedan jedini džennet. Do njega opet jednog jedinog, da ga vidiš. <laughs> E, to je akid. Tako. Ja mislim da je za večeras što tiče ovoga dosta. Ja ne bi dalje, ima još ti ciljeva islamske akide, pa ćemo uh, e, ostaviti ovo za više puta, ne bi li ovo išala tela ostalo memorisano tako u našim u našim glavama, la molim da nam oprosti, da nas uputi napravi put i da nam omili ovo akidu. Tako da nam omili obožavanje njega, njegove propise, da u našim prsima ne bude nelagode, tako? Jer vidjet ćete kasnije kad budemo čitali da je cilj sljedeći akid je formiranje jakog islamskog društva. To akida radi. Tako? Gdje će musliman živ u skladu sa Allahovom objavom. Tako? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu odkoristi imen i vama. Allah on da nas uputi na ono što je za nas najbolje, najkorisnije. Da nas uputi na ibadet samo njemu. Da nas uvede u džene sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanake Allahume bihamdike šadu ala lenta sakru. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah te